Tots som platges, tots som platges. Sí, <laughs> això sembla que és Sanatori, tu! Sí. Com estàs, tio Pau? Mal, mal. Així no m'agrada, que te toques el pardal. Mal. Che, callame, com que estàs mal? Eixa cara que tens de dimoni. Ahí estem. Ahí, Ahí estem a 3 de desembre de 2009. Mentira, xucla'm un ou. Ahí está Paco. 3 de desembre 2009 en directe. La gran que té xocolata nou, eh? Radio Godella, <laughs> Radio Godella de la FM. Ai, ai, el cerdo, el cerdo. Per a tots els que s'esteu escoltant des de l'àrea metronapolitana de València. Tu t'agraden ah. les napolitanes, Paco? Lo de les napolitanes, què? Si t'agraden les napolitanes. Home, a mi totes les dones m'agraden. Ai, ja, ja ho sabia jo. <laughs> A mi m'agrada més les de sofressar. Ah, tu, que tu que t'agrada... Mira, jo què vols que te diga. I molt bé, això Ciutat Anatori... Tu anaves per Vampiro. Un programa dels països andorrans per la n'ha dos mats no Fet des dels països andorrans per a tots els països andorrans i els països andorrans són aquests que d'ací quatre dies també van a declarar la independència sí, això, això no, això ja són independents això ja no nosaltres ah, real. ciutat Anatori, si te rasca el cul que te vull fer per un pari. això, molt bé ciutat Anatori, check in Raymond Bori ai, ai si voleu participar, 96 364 52. Exactament. Si teniu collons, toquem-vos. <laughs> ja veurem qui vos contesta. I molt bé. També podeu escoltar el programa en Ràdio Activa de, d'Alcoi. Eh, eh, i, i la... I no era? Com era? Com era? No eh, 101.7. Eh. Perdoneu-me. No, eh, sí. no. 104, no sé què, ara després ho diré. Vale. I en... eh, la mistelera. I en la mistelera, d'ahir la Xara. Claro. Ah, ah, ah. I res, gràcies al senyor Jordi Coy, el que està als comandaments tècnics. Si voleu un xicle, passeu per la ràdio, en canvi en queden. Tenim al tio Paco, així, bona vesprada, tio Paco. Bona vesprada, tio Paco. El que vos parla, eh, Ricardo Costa. Ah, Ahir, ah per cert. Saps que... Ric Costa, perdó. Saps que porto jo una americana que me l'ha regalat el Camps? Normal, eh. que te quedes fer-se de vestuari. Eh. No, no, no. Si és una americana de uns 25 anys, està bé, la xicona. Molt bé, Paco. Mm -hmm. Ahí s'ha quedat això. Eh, sí, I res, eh, eh moltes gràcies a l'amic Rulo, perquè aquest programa també l'està escoltant gent, espera. Exactament, gràcies I, al Rulet. Eh... I podem escoltar la repetició. La, la nostra infantesa en l'altre món de la cibernàutica. En 3 dobles, ciutat anatori. Punteca. <laughs> I res. quan anem a... El burret que s'independissa, primo! El tio Paco, que és un home d'ací dels països andorrans, com ja sabeu, se n'anem al, al seu país d'adopció, a Euskal, a Euskal de Ridra, Exacte, caixó va I això, Òscar Herridre, anem a escoltar al... La guarda en el caixó. Al senyor Fermín Mugruza. Eixe, eixe, eixe, és el guapo, home. No, home, eixe és de, eh. de categoria mundial, com eh. este programa. No, l'han impressionat, estan impressionats a tots. No, eixe no, eh, Ciutat Tori, un programa de categoria mundial. Exactament. I res, anem a escoltar una cançó del seu disco, i sé que feien uns músics jamaicans, si no m'equivoque. Sí, sí, sí. Fermín Mugruza, Jamaica, Eta Class, no? Eso, ja estem, ja estem. eso es que Jamaica, Jamaica, eso lo que siga. Por pues. Australia, son letras extranjeras. Eso, ah. como cómo? Eso son letras extranjeras. Eso, letras extranjeras, así que es de ver. La F es extranjera, claro, y la I y la B son letras extranjeras. Ah, Mire, las letras son universales. Sí, senyor, per Com això... Programa. Per això cal això de dir de Goras Cadis Catatuta. Ai, tio Paco, si és que, si és que té un domini de les, de les llengües. Au, anem a vos sentir la cançoneta, és, que jo tinc ganes de cacar me la domàs. mans. quarter pupidu. Pupidu tu. És que jo no sé francès, Paco, ahí podria dir. Ai, per això no, no fem bones migues, perquè no saps parlar francès. Birdman <laughs> singing waltz, Lisa Danger with the English translation. rokada ko duena do dejar ni ahalmena ni jautenko kuturen mistudan le mo mantena si digarte politure avez pouvoir d'ouvrir tous les portes sola sa Kale sadatatsuen artean Lurrin bat bezalakoa zara Bizitza hontzeko espezia Lemuz mandela pil Dikate populaire Allez pouvoir ouvrir Tout le porter qu'elle veut Kondenatua Superluda, gaizki jardatzaren biztalean Inte kristele arratxeko postak badira Bagdak behilut edo hamam, damasko jekabule doteran Egoa iparra denean, beti zerbaiten ekian gara Lemuz mandela fi, dikak epopi tout d'ouvrir, tous les portes n'importe quel veut. Les mouvements de la fille, du quartier populaire, allez pouvoir tout vivre, les portes quel of the popular district girl chant will manage to open up all the doors she wants. Discipline or the strength to go forward. Seduction power, mixed millinery and culture. Conversation to the eyes in a booster or street. You're like a perfume, a spice that warm up life. The movements of the popular district girl chant will manage to open up all the doors she wants. Go, evil acts for others. The impotent integrate from everywhere. If it's just 5 p.m., but I aim is late. If it's just 5 p.m. dangerously. Right, come on, I tell you about the flow I know. Right, them skanking.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 T'has posat, ben posat, t'han posat. Vet aquí per on jo sé que tu ja no m'estimes, vet aquí per on jo sé que tu m'estimaràs. Vet aquí per on jo sé que tens un ull de vidre, vet aquí per on jo sé que ningú no et dirà res. Blam, blam, blam, blam, blam, bla. Ja se m'han caigut els trastos, me cague la macerena. Paco, no li pegues Notícia! Vete a Sí! Assemblea de joves del camp del Túria. Tu coneixes la penya, no? Jo, sí, però ja no me'n recordo. Eh, són uns canalles d'estos que són anticatalanistes, no, catalanistes o cosa d'aixa. O sea, andorrans. Rojos andorrans, sí, sí, uns canalles. Mira, el, eh, resulta que fan per aquí un correu que diu el passat eh, dissabte, 28 de novembre, ja fa uns dies, però no tants, l'Assemblea de Joves de Camp de Túria participant en la setena edició, edició, inspecció ciutadana a la base militar de la OTAN, a Vetera, o sea, Vetera, Vetera, Vetera, Vetera serà, no? Sí, sí. que se organizaba desde el colectivo Alternativa Antimilitarista. Después está el agua de Solán de Cabras, que es de Beteta. De, de Beteta, Cuenca, que, que, no, es, que no és de Betera. D'ací de, del Carraixer. I les cabres són també d'allí. Els i les assistències i, eh, ixiren en cercavila des de l'Albereda pels carrers de Bétera fins a arribar a la base militar de l'OTAN. Un cop allí, 15 persones repartides en tres grups, perquè no semblaren massa, aconseguiren entrar dins del recinte de seguretat de la base militar, on desplegaren on desplegaren diverses pancartes. Finalment, i pocs minuts després d'haver-hi entrat, tots els grups van ser interceptats per agents de la Guàrdia Civil, ja veus. Ah, y militar, sent identificats i expulsats del recinte. Fuera, fuera, rojos de mierda! A la participació d'aquesta infecció ciutadana des de l'Assemblea la, de, de Joves de Camp de Túria volem mostrar el nostre rebuig a la presència de les tropes imperialistes espanyoles. Cosa interessant, xicons. Sota direcció nord-americana, i sembla que és veritat, a la nostra terra. Solament mitjançant la desobediència, la insumissió i la rebel·lia organitzada des dels nostres barris i ciutats podrem fer front a aquesta estructura militar imperialista. Això em sembla que, que em sona d'algo, saps? Però sí, esto... a mi de fa, de, de fa més o menys això, exacte. 15 anys. Que exacte, doncs eh, resulta... Això, això de la insubmissió ja, ja... No, com que no, tio? Ja no eh, eh, el problema és que les coses es, es fan trasnotxades d'alguna manera perquè al sistema li interessa prostituir el llenguatge i, i malversar les coses. Però tu no t'has quedat que la gent de la meva edat estem tots fets uns mariquites perquè no han fet la mili? Anem a veure, si fóreu uns mariquites encara tenien un pas, perquè a mi les persones mariquites que dius tu em semblen de puta mare. Hi ha algunes que tenen un nivell de compromís al·lucinant en la nostra terra i en sí, seu compromís. Sí, però és que abans, abans abans éreu tots uns homes perquè fèieu la mili. Ja, però ara no. Ara Moratos, que m'han quedat no. ahí els juniors, doncs pues mariquita. Ara no, i a més, ara alguns dels que van fer la mili hasta se m'ha passat al pando contrari, mira què te dic. Estos xicons estan fent una tasca molt interessant i molt maca. Endavant, perquè és de veres que la base de la està ahí, no volem eh, ells acaben el manifest, diguem, fora les forces eh, d'ocupació del camp del Túria i dels països catalans. Tu saps el que vol dir OTAN? O, OTAN, OTAN és? OTAN, OTAN sí? vol dir Organització Terrorista de l'Amèrica del del Nord. Exacte. No me, no me fotes, home, no digues aixina de clar. OTAN és l'exèrcit imperialista de l'Amèrica del Norte, ¿no? Con colaboración de sus sí, súbditos eh, que... europeos y tal. súbditos europeos. Vale, una altra notícia. Una altra notícia. Sí, me caguen d'ella, però així n'hi ha coses. Anem a veure. Eh, anem. Eh, els companys de l'Horta ens han enviat aquests dos actes d'interès. El primer és una xerrada el dijous dia 3 de, de desembre a les 19 hores, que és allà, au. Ah, au, au, a la Societat Coral del Micalet, on parlaran sobre la situació de l'atur eh, a la comarca de l'Horta, a càrrec del nostre company Gonçal Bravo, en nom de la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, i d'en Antoni Pérez Collado, en nom de la CGT País Valencià, i això és que van de pseudo anarquios i Múrcia, País Valencià i Múrcia eh, caguen Déu, estos és que encara no ho tenen clar eh? Múrcia és Múrcia, i nosaltres són una altra cosa però bueno, també van els I Viva Múrcia i mujeres Exactament, i també estan en paro les mujeres no, però és sí de Gumer Pardo pel CAT el Gumer Pardo anirà pel CAT que és una mena de dir que el CAT eh, no, em, organitzen els companys de la CUP a València, de la COUP, eixa que és la coordinadora eh, obrera per la unitat popular o alguna cosa així, no? o algo así. Sí, bueno, sí. Obre, obrera. Bueno, eh, el, El segon és un concert del grup eh, valencià Naya, que ens suporta l'Ateneu Popular de València, que com tots els moviments pues, sempre estem mancats de diners, perquè com nosaltres ni no sufraguen, ni ens compren tratxes, ni som interessants per a fer res, pues, eh, mira, som uns desgraciats i sempre anem mancats bueno, de calés. I a quina hora serà el concert? Doncs eh, el concert eh, serà eh, el divendres dia 4 a les 7 de la vesprada, a, a, a les 19 de la tarda o de l'hora baixa, a l'Ateneu Popular, en el carrer Pere Bonfil, número 12, ¿Vais? Esquerra, meches, hasta son son descarres es que esta gente es rara, eh? tarde. tarda. calleu todos y a mamarla. A mamarla todos por ahí. Hay un hombre de España que lo hace todo. Ala, negu allí, tíos, que vale la pena. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el colacao, es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España el que pone anchoas dentro de las aceitunas, es amante de la infanta y lo es de más de una. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique, es el que hace los masajes en masajes a mil. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que redacta y responde las encuestas. Es el gilipollas que reparte las becas. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España es el que programa el teatro real, es la máxima autoridad en derecho penal. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que ha pintado en todas las esquinas, otro mundo es posible y menos policía. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre que da todas las propinas, es un verdadero artista. Os voy a dar una pista, os voy a dar una pista. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Hay un hombre en España que lo hace todo. drogas, no ha tocado drogas. Hombre, si fumaba algún porrito o si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Éxtasis. Sofres a dor des dels 13 anys, tinc condicions, però pocs guanys, tinc el treball, molts bons companys, que fan menys pesada la jornada. Mi, mi Hijo, no ha tocado droga. No, no, solo la fuma. algún barrillo se habrá fumado. Eso con el culo. Alguna pastilla de esa. Eh, por la pitilla. Una salutación para el y el Víctor, que nos pues estarán sentint ahí en el, en el Mientras están trabajando Ahí, ahí, Ai, el me caguen de sou l'hòstia, tio. Ai, Ahí, buenas. me caguen la mare, anem a que falta. Hijo, no toca droga. No, no toca droga, solo con el culo, solo con el culo. <laughs> Era culero, bajaba, bajaba, bajaba. No sé dónde, trabajaba. Señor. Eh, pues no, señor. Eso me imagino yo. <laughs> I bé, tenim ahir, si anem a, a la Vall de l'Amor, també coneguda com la Vall del Paludisme, la Vall Farta, i tenim ahir el nostre corresponsal de la Vall Farta, Toni el Chicha. Que m'han dit que se te meneixen les muntanyes. Bona vesprada, Toni. Bona vesprada. Com avui, estàs, col·lega? Avui m'acabes d'informar que no vas en la bicicleta. Sí, no, avui eh, <clears throat> m'agarra vacances. La portes al cap, no? Molt bé, se mos ha trencat un mite, Xitxa. Si nosaltres te cridàvem per canades en la bicicleta per fer-te la mà. Ui, és que la collida ha sigut molt dura. <laughs> ja dit, la bicicleta per l'abuela. Sí, però si avui no feia fred. I m'ha fet una siesta que flipa. Ai, ai, ai, una bueno, migdiada guapa. M'han informat que hi ha hagut avui uns vents molt, molt forts ahir en la, en la nostra subcomarca, no? Sí, no n'està mal, no. Però això és per fer, si tinguereu allí, algú haurà aprofitat per fer kitesurf, dice, en la, en la sudantella, no? Mm. No, tenia windsurf un poc estropeat. Eh? va, dissimuleu, que heu sopat xetes, hòstia. I esteu bueno, tot chicha, l'aire ja sé d'on és. A banda de, la, de la temporada de la taronxa va viento en popa, ¿qué, qué mos pots contar esta semana? ¿Qué dius? Que, que no mos pots comentar? En casa meu TV3, ahí en la Ribera, Chama si vaig veure el caçador de eh, sí. Ai, Hola, gran, gran programa, gran programa. programa home, claro. Pues m'ha enviat un missatge a Sant Culer, tu saps qui és Sant Culer, no? El, el, de, el, del, del Barça. Sí, sé que sí. porta la pegatina de los planetas en la moto, en la scooter, mm -hmm. igual que tu. <laughs> Els se saben. I m'ha dit que, que la Unió Europea diu que no, no passa res per tancar els repetidors i de, de la TV3 va dir, tu què te pareix? Per això servia la Unió Europea, per tancar la TV3. I va dir, home, i per fer autovies. Eh? <laughs> Saps? No, Perquè los amos eu y i damunt m'ho lleven al TV3, eh? Bueno, i com va la temporada de bolets? No, home, però... Buah, sí, fatal. Així, els listillos que saben on hi ha en els barranquers tancadets, doncs, claro. pero però tres, pues, toquen la fava. <laughs> Tu saps què passa això de TV3 i la Unió Europea, tio? El és que... la Exacte, jo la meua. Eh, el xalau este del Toni Xisbet, bon xicot ell, ahir d'acció cultural i de més. Però és un xalau. Ah, ah, bueno, això ho diràs tu, jo ho ha dit, però no era per això la meva intenció. Eh, bueno, pues el xalau este que és bon xicot i tal. Mira si és bona persona. Exacte. El cas és que l'home eh, ha fet unes declaracions i té raó. És dir, el problema de la Comunitat Econòmica Europea és que no vol eh, diguem, banyar-se els calçotets i no reconeix joies oficials si no estan lligades eh, de forma intrínseca i extrínseca a lo que és un, un, un país o una nació reconeguda com a tal, no? com a estat. Però Andorra ja, què és? Andorra és un estat lliure pues ja independent, tio, però això són nosaltres, claro. Pues ja I aleshores eh, estan me menyspreant eh, 9 milions de persones parlants, eh, que no és broma, eh? o sigui que que és un animalà. Però bueno, jo pense que això s'arreglarà. Ara quan Camps es muiga i la Rita siga presidenta Y se le caigan les bragues, pues igual cambia de opinión. Así son moldes esperar a que se muiguen. <laughs> La sí, claro. Como, cuando Franco. Exacto. Vos también es muy tío. Bueno, <laughs> Tony, que te iba a abandonar. Tony. ¿Qué pasa? Eh, así te... Así te eh. ¿Tú qué piensas Tu de tot això? pues... Que li donen per no? no sé, tota la vida veig en TV3 i llavors llevar-la, fills de puta. Eh, fills de puta dels collons. I res, Xitxa, hi ha algun acte, a, a, algun acte per a que es pon de la Puríssima i la Constitució allí en... La Puríssima la Constitució, sí. Allí en, en la Ribera? Així n'hi ha enterro, a la Vall de la Mort. N'hi ha enterro? Per què? Sí, eh, per què? un, un brote de paludisme nou. Ah, collons, serà la gripe jaja. Mare meua. Podràs pitjar, m'ha dit el Jordi que teniu per ahí una cançó preparada, no? Sí, Exterminio de Corcovado. Ah, i aquests qui són? Perquè jo me pilles, com sempre, en offside. I bueno, és una d'allà del nord, que és un poquet punxoset. és molt alternatiu. Alternatiu, molt bé. Aparat a l'Índia tope, ara. I molt bé, com es diu la cançó? Exterminio. Este, ¿Y el grup? Corcovado. Corcovado, ve. Corcovado, por el culo de la Y son del norte, pero del norte de España. Y yo voy por ello, puny. Pues, y casi me andaba ahí... en un vestido de estaba en la piscina de las chiquetes. Sí. Es una chepa que flipa... <laughs> que Corcovado boliche perú... ...ya, ya, ya, ya... ...ya Ya yo que no era cosa de que salsara masa. Y ahí estaba punchando, punchando. eh? ...flipando... no? pues además cortar Corcovado. ...picha ya, molvetem. Bé. Cuida't un monto. Que passes bon pont de la prostitució. Exacte. Farem unes birrotes. Ahí, ahí, ai. Salut, força i anarquia. Salut. Adeu, i una mica d'independència també, eh? I a xupar-la. A xuclar-la, tots junts. A xupar-la. Au. por completo con amor sin tocarnos. Sin mancharnos. Limpiamente. dissabte em faré graminís, el dissabte em faré graminís, graminís d'una parla especial. És veneno, és pura, és mortal, i ahí tens la farla i posat hasta dalt.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 Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que una fera feroge del parc s'escaparà es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot al camp corrents. Más vale Ibrahimovic en mano que Cristiano Ronaldo. Ai, ai, I nos, ens acaba d'obrir el tio Jordi. Dic, què més? Dic, que aguanta. I bé, acabem d'arribar, tindrem una visita a la ràdio del nostre amic Rulo. Rulo! gràcies per existir. Yeah! Jordi, i què és el Rulo? El Rulo lo mejor de este programa, tío. Si no, no sentiría un arreo dels gando y y del y ¿Qué es el Mira si es buena persona. <laughs> Y volve Y tenemos a la otra banda del fil telefónico. a un fil de Samaré. No No cuenta que se pedí lo Sí, Vital. Bueno, tenemos ahí a Guillem Fidel. Yeah, Guillem! Muy buenas tardes, Radio Now. Radio Now, chucla un se serás cabro! En directo, en Radio Now, Bueno, ¿Qué dios, Guillem? ¿Qué tal? Ve, así estem. Así Así en Radio 9 y en el, vamos a dar una noticia que pasa por el Valencia ganará siempre. Perdona, Tete, es que se me ha escapado la raya. bueno, Guillem, ahora ya, ya han callado al tío Paco, ya puedes decir lo que tengas que decir. Bueno, presenta la tegua sección. Sí, el fin de puta de la semana. Ahora, ahora, ¿comes? excelentísimo señor don Jaime de Marichalar. Oh. Bueno, ¿qué pasa, ah, eh, bueno, tenía tres fills de putes, pero al final se la, la palma el, el <laughs> el pajarito, ¿no? Jaimito, para los colegas. <laughs> bueno, pues eh, el, tío, eh, sense en revistas de cor, doce años mamant pasta de, de, de, tot, e, de tots els espanyols i els que no som espanyols, mm. du, ell com a duco, duque de Lugo, no? Mm. recibint ahí un, un, una pasta que, bueno, a qui li pique la nàpia, com dia la cançoneta que veu de ficar, sí. eh, que se paga la parlopa en els seus diners, no en els de més. Ah, però ell és des que diu, ponme otra raya que pago Lugo, no? Claro, pa pago Lugo. <laughs> Fill de puta, sí. Que mos xapen el xiringuito. Molt bé, l'has triat de categoria, nano. Pago Lugo, y entonces ahora, eh, el payo este cabrón, que, claro, la, subnormal, se veo que ya está far de... de... Espera, espera, que hemos toca la ración de Pitich. Vale, vale, ya está, censurado. Ya puedes continuar. La, chiqueta es un normal. Espera, vale. <laughs> no, que pues está el Y Si lo de su normal ¿por porque no está bien lo de su normal, ya que ir mal fallar. Sí, por la, la mal no, pero si es que la, tía, eso también es que declarar que, la tía, eh, o sea, es un normal, que han creuat ahí durante segles. Sí, sí, pero tú ves en cuidando dir el nom y continúa. entre primos i hermanos s'han follat i la xiqueta pues, no té claro. la culpa, però, però lo que és, és. Això sol passar-li als reixos i tot està gent, no? reis magos i tot això, sí. Bueno, el, el, tio, el tio és un crap, perquè primer ja se va quedar par paralitzat de, mi, de mig cos eh, mentre que estava fent bicicleta estàtica. I això és veritat, eh? això no és que ho me, me ho he jo. Sí, sí, sí, que ho saps de bona tinta, va. De bona, de bona tinta. Fent bicicleta estàtica se queda mig paralitzat. I ara, i ha dos anys de perdre, estar ahí xuplant del vot, pues el tio diu que per pa la nulidad matrimonial, que és el que la Iglesia li, li proposa a, a la filla la reina, sí. pues el tio diu que per firmar-la vol que li donen un títol monàrquic, que vol pues seguir... Això, que estem parlant, no sé, no oblideu que estem parlant, senyor juez Garzón, de la reina de Kazajistán. Sí. Que així este programa no volen jaleos. Sí. <laughs> Qué cabrón. Sí, sí. I bé, te van a algun lloc aquest que senyor Guillem Fidel? Pues si no me passa res d'ací al dissabte, suposo que me n'aniré al Canyet. Muy bien. Oye, escolta, que a és el dia... De... és la província de Teruel, no?, de Huesca. Sí, sí que, se, que tingués en compte una cosa, eh, que és el dia de la prostitució espanyola i la prostitució està despenalitzada des de fa quatre dies. Exacte, això n'hi haurà que el dilluns i el dimarts tu a treballar, tio Paco. Claro, claro. Molt bé, que i Guillem... Que... Tens Dos escudaternes a Tens alguna cosa que afegir i... No tinc res més que afegir i... Mm. Molt bueno, bé. alegre un montón que tengas tanta gente con yo, pero la Casa ha rellado española. ¿eh? la semana que viene charlaremos un po más de rato que el tío Paco no estará en la radio. Va, <laughs> Qué cabrón. Vale. Eh, un abrazo al tío Víctor, que estáis tiras parejos. Sí, señor. Sí, están sentimos, ¿eh? Pues per això, un abraç per ell, que estarà ahí en el pico tirant per Exacte. Era eh, tot loco. I vols que fem un desig? Eh, cada vegada que s'aixoqui un poquet que tinga una bona entra, però on si fica saltat anatori el supositori li dona molt de plaer. Mare <laughs> meva. Bueno, Guillem, fins la setmana que ve. Ale, un beset en la ingle per dos. Ai, ai, cuida, canalla, i folla tot lo que pugues. queridos amigos. Última noticia, el viento soplando fuerte hoy en las costas del Caribe. ¡Cuidado! sabeu que això és la vaina esta de Ciutat Anatori i Ràdio Godella, si te pica el cul ja saps, i el supositori te'l claves en pogués. Me, anem per aquí, el grup de suport de... Mm, el... No, tia, de suport als presos i preses polítiques de l'Horta us convida a la concentració de torxes que organitza anualment per presos i preses polítiques. La convocatòria serà el divendres dia 18 de desembre a les 20 hores a les Torres de Serrans, a la ciutat de València. En el passeig de l'Albereda, eh, Cruïlla, en el pont del Real, també hi haurà una manifestació per a anar en contra del tancament de les, de les protectores d'animals. Així hi ha un programa que per ahir està de la Protectora d'Animals de Godella, ja, ja s'han anat, no? Bé, el cas és que estos animals eh, volen tancar les protectores d'animals i donar-li tot als, a la privada. I així aniran matant i a cobrar xalets. Bueno, això era una altra cosa que tenia per altre costat. Ah! Acusen al rei Pla de saltar el franquisme en Paracuellos. El obispo alicantino de Alcalá proclama su adhesión a las, a las, legítimas leyes del Estado y sus símbolos, tras su homilía junto a la bandera preconstitucional. Alcalá de Henares acusó ayer al obispo de la diócesis competense, el alicantino Juan Antonio Respla, de amparar y presidir actos de exaltación franquista por haber oficiado una misa en paracuellos de Jarama junto a banderas preconstitucionales en el altar, con adelanto como adelantó este diario, que ya sabe quién es, en exclusiva, el acto consagrado a las víctimas del 36 en el que participó la el ultraderechista Blas Piñar, insisto en Castaviu, eh, nos, eh, nos, retrotrae a los oscuros y terribles años del franquismo. El pavo en cuestión digo en unas primeras eh, declaraciones que ni se enteró ni se dio cuenta de que había una bandera y todo el rollo y la bandera es más grande que Deu y está al seu costat en la foto, primo. Y que vamos, si te mandan a un sitio y tal, pues no vas a decir quita esto, quita aquello, es como aquel, cuando me inviten a hacer una bodaga y no va a no la puferpe porque que es senyors son maricones yo con no sé es casi ya se apañarán Este chico es muy visto. reispla Reis se interesó por la causa de los mártires de, de Paracuellos y prometió a la asociación que organiza el acte el 29 de noviembre estarían en Paracuellos, rompiendo un lustro de ausencias episcopal en por los polémicos símbolos de la capilla, que per ser de su... es un red ¿eh? de la memòria històrica feixista. D'això sí que tenim memòria històrica. Bueno, catòlics de collons, per què no digueu que esteu en contra de tot, de, de, de la legal, legalització de l'abort, que esteu en contra de l'evolució de, les, de les éssers humans, que esteu en contra de l'amor, que esteu en contra de les llibertats, que esteu a favor de la dictadura, de, de que viasca con cop d'estat. És igual que senyor Rajoy. Per què no diu vostè que el que vol és abaratar el despido i que mos tornen a entreficar a treballar entre reixes i que treballem com a burros pel capitalisme i prou? I així no s'ha generar treball i no no faltarà res. Molt bé, molt bé. Ai, ai, ai, ai, ai, aguanta ai, los ponis, ai, Paco. Ai, que gusto! Ai, que gusto! Se'n va, se va un moment a La fumar. libertad es mala, eh? Se'n va un moment a fumar. Ai, Schiller! Bueno, que, perdonem. Ara podíem fer una, una... Molt bé, ja la tenim, el poema. El poema. simale nunc. Non simale nunc et olim sic erit. No perquè avui sofreixis, ha de ser etern el teu dolor. De Horaci, de la de, de, de l'Oda de 10, llibre segon. Este és un poema de Sonia Moy Gamboa, una menorquina de Ciutadela. És el moment d'empenyorar tendreses plegar les engrunes de la taula abans de voleirar les estovalles al rebost. Només hi ha llet en pols i rossegons de pa que un dia foren flonxos i el cafè t'agualeix els matins entelats de tristesa. La invernada Clement no durarà per sempre. Se l'endurà el mateix que va portar-la, un déu capriciós i sense feina. I tu, què hauràs après? ho hauràs conclòs. Et miraràs la calma amb ulls desconfiats, prudents i savis, i provaràs de no somriure gaire, de no assaborir gaire, de no rumiar gaire, només per si de cas, per si torna el moment de tancar la tendresa amb pany i clau i empenyorar-la.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 Ai, que apertura tenim! I també, des de Ràdio Godella, l'Horta Nord, se n'anem a, a l'Alcúdia, l'Alcúdia la Bona, o sigui, la de Carlet, i ahí tenim el nostre corresponsal, el Toni de l'Orinal. Bona vesprada, senyor Toni de l'Orinal. Ja, jo de Carlet no us de recibo, tu. Ja, però jo ho dic, ho dic per donar pel, pel sac. Bueno, què mos contes? Desgraciats, a veure, jo me'n vaig al Berger. Com, com? El dissabte me'n vaig al Berger. Al Berger. I, I, que, i, i, què, fa, recibant, no? I què faràs el dissabte? Faràs gram i mig? Sí, home, i dos també. I dos. Bueno, bueno va, si fan pregunta, dos me la Tengo una eh. pregunta eh? para tú, uno bien. Me diu, pregúntale a Tony el de Nostal ¿Qué opina de Alicia Sánchez Camacho del Tribunal Constitucional? Ah, collons, em pareix que en el programa que porten avui no anem a comentar-ho. Me van a chapar el chiringuito, Toni. Però qui és Alicia Sánchez Camacho? Pues del Tribunal Constitucional, jo és la primera vegada que sent la veu. Constitucional què és? Ja, home, aquesta merda que... que és el Tribunal Constitucional. Camps no tiene nada, nada que ver con este lío de los Gürtel. Bueno, bueno, Toni, te'n vas al Berchel el dissabte a què? A, ah, a cantar, a, a què he d'anar jo? <laughs> A I, I què actues, en Maedeus o en solitari? Jo solitari. Però actua algú més o tu tota la nit? pues que jo sàpiga jo, home, és que m'ha llogat la banda de música, després n'hi haurà músics per ahir bufats i d'això, saps? Com, com? T'ha llogat la banda de música, però per tocar en ell rotllo com el tall en tres músics o tu soles? No, és que és una pel·lícula que van a fer un putxero i van estar tota la nit velant-la com si no estaquerem bé, que de fet no estan bé, saps? Un putxero, però de menjar? Claro, home, van a fer un putxero i després sopen i en acabant el sant de mal morsen i, i per dinar es mengen el putxero que han estat tota la nit fent-lo. Eh, Toni, Toni, això, això jo tinc que anar eh, pues ya está, fitxa ahí al, al, al, al pizza. Sí, sí, el pizza, que esta semana no està fent bicicleta, que estarà descansant, mon anem ahir a mitjar Puigero. Però se'n veniu en bicicleta. <laughs> jo, més, jo, jo igual no. Eh, este en bicicleta, eh, llavors sí que dic jo que al·lucino, mami. I res, hi ha algun acte més lúdico festiu en aquest pont de la prostitució espanyola? pues així que jo sàpiga, no, home, està lo del el festival este del Sona la Dipu de dans, és el dissabte en València. També. la Dipu, això que monta l'amigo rus. Claro, que estarà a primera fila en, en, un, en un acople d'aixòs pa xiquets, pa veure bé. Ai, rus, toca'm el parrús. No, <laughs> lo siento. Eh. I res, Toni, i mm, què t'anava a dir? Mos pots avançar alguna notícia de, de, de, de cap d'any o algo? Pues ni punyetera idea, perquè jo no sé res. No, Molt bé, doncs pues ja ho anirem desvelant en, pro, en els propers programes. Por és, Toni, ja han aconseguit la cançó de la Marmolina, però del youtuber. Ja, ja, ja te l'ha vista, ja. Ah, oh, que te... YouTube, senyor. Del YouTube, ahí ah, des mal. Qui se n'ha dit unos en les festes del poble. Sí, així parlen que no, però el sexe el fem sempre en llanda, tio. Però <laughs> Correcte, Toni, tens alguna cosa més que afegir? Eh, jo, pues no, així no, però, però no. Un, pues un pimentonet, un pimentonet, pues ja, te, ja te pegaré un toc. A pues de veres. Pero todo el puchero dices de baes o n'hi ha que pagar algo tu, si t'acoples, eh, tapes a roda de baix. No? Jo, com passa aixina sempre desapercebut en els puestos, no passa res. Yeah, no? Si te fa falta un capital moro per pagar-ho, ho pague jo, eh? Yeah, pues si no cal que ho digues més, <laughs> però bé. bueno, Toni, que dicen que aquí se va a montar un follón que pa' qué. Sí, tenim per així, xentola, ja que mos volen tirar. Bé, que està així el retorn de los 80. El retorn de los 80, eh? Però avui ah. venen ja, ah. avui venen les noves generacions i tot. Adéu, senyor. Bueno, fins a la setmana que ve. Au, que acaba. Buena cacao. Bueno, per para acabar, anem a deixar al tio Paco que faci la, la notícia del Font de Mora, que si no no caga. El Font de Mora, home. I eh, xicons, valencians, valencianes, tota la mena de països andorrans. Agafeu una, una foto del Font de Mora i estaqueu-lo cap a baix, no la cremeu, estaqueu-lo cap cap avall, home que al pobre professor este que ho va fer li han tirat 20 dies de sanció per una cosa d'estes. Però què s'ha pensat el Font de Mora damunt de que l'educació és una merda en este país, que estem encara en barracons, que som el tercers per la cua, o sea, que és l'hòstia que van donar la notícia l'altre dia. Este tio de què va, home? Font de Mora divisió i cap avall de seu Molt bé, Moltes gràcies, tio Paco. Hala, la llibertat pel pobre xicón este, Pues que no estarà el tio Paco per als seus fans. I... Sí, estaré. Jo, que, que siga de foto, te, te Sí, tocaré. ja veurem, ja veurem si te toquem. Exacte. I res. Si me toqueu, eh, follareu. El programa l'han así el, tío Paco y el señor Pau Picó, Rico, Ali Ricosta, Sí, gràcies eh, al senyor Camps per les americanes. Gràcies a l'amic Jordi Coy, als comandaments tècnics, a Toni El Chicha de Alcántara del Xúquer, a eh. Guillem Fidel, d'ahir de, de la Universitat Catòlica de València. Font de mona eh, me tocas un cojón. Gràcies a, al tio Pac una altra vegada, gràcies a Toni el de l'Hostal de l'Alcúdia, gràcies a l'amic Ruló per la nostra pàgina web. Font de mona dimissió. Mira, si és buena persona. www.ciutatanatori.k i recordeu que podeu escoltar la repetició en Radio Godella el demà divendres a la una i el diumenge a les de l'espre. I bueno. sapigueu una cosa, tots menys el de Fondemora, a xuclar-la!